Dziesięć milionów, dziesięć milionów. Dokoła kolczasty drut. Za drutem zagnani, za drutem skazani, skazani na niewolę i na głód. Więźniowie Polacy, Rosjanie, Słowacy, Francuzi, Hiszpanie i Grek. Nad taczką schyleni, nad młotem zgarbieni, czekają na hasło Izef, by powstać tłumem, uderzyć piorunem z niewoli w potęgę wzruś do trumny niemieckiej, do trumny zbójeckiej. Ostatni wbijemy gwóźdź